таке ясне небо. Його, кажуть, треба дивитися вдалечінь. Це заспокоює нерви. У мене курси, коротко відповіла вона. Василь Васильович чи не вперше скрушно зітхнув. В останні дні в безкінечних клопотах і нарадах йому остобісіли інститутські стіни і власний кабінет. Хотілося вийти кудись на простір, роздерти його, як старе полотно чи завісу, і проглянути кудись у далечінь, хто зна куди, але в якусь невідомість, а може, й відомість, в своє дитинство, що сховалося ген за далекими димками дарниці на рідній Чернігівщині сісти на лавочку над самою кручею, сісти вдвох, ще й взятися за руки. Весна ж бо. Вона почалася сьогодні, не на перше травня і не вчора, а сьогодні. Всі ці дні за вікном висіло сіре небо і сіялася холодна мжичка. А сьогодні ранком вітер розігнав хмари, засиніли таловини, зблиснуло сонце, його знову затягло хмарами, а тоді ніби хто попхав їх зі сходу і випхав за місто. Старий каштан за вікном вистрелив білими бубочками. Вони туго напнулися, в них стільки сили. Тисни, розірвуть кулак. І треба їй ті курси, подумав з досадою. Та ще такі крою і шиття, вечірні, при будинку культури заводу більшовик. Чергова примха купила швейну машину. Хіба вона шитиме? А він сьогодні більше не міг працювати. Може, подумав набитися в гості до майдана. Тищенко любив бувати в його домі. Там і сварки, і крик, але й регіт, і дотепні розігрування, і гамірні обговорення нових фільмів та вистав. У серці ворухнулася заздрість. Він пішов до директора. Той був у кабінеті сам, ходив біля столу хукав на палець. на Тищенка бликнув холодними очима. Але вони в нього холодні завжди. На підлозі лежала важка мармурова попільниця. Майдан не казав нічого, але Тищенко зрозумів і так забивав цвях або підганяв якусь планку в столі і вдарив по пальцю. Василь Васильович посміхнувся сам такий, намагається все зробити власними руками, а часом простіше покликати столяра. Майданові, видно, переболіло. Він підняв з підлоги попільницю і сів у крісло. Був чимось знервований. Його малорухливі очі неспокійно бігали, і на скроні тіпалася синювата жилочка. Тищенко сів на канапу. Весна, сказав, бо не знав, що сказати. Хотів оце прогулятися з жінкою над Дніпром походити, а вона побігла на курси життя. Візьми мою секретарку, сказав майдан і ще раз похукав на палець. Коли б зараз майдан показав йому язик або дулю. Тищенко здивувався б менше. А краще якусь гарну креслярку чи швачку з ательє, яка вже вивчилася, і їй не треба на курси. Тепер Тищенко й справді засумнівався, чи не сколупнувся його начальник. Сухар майже аскет, зразковий сім'янин і отаке.